Fervojo, autobuso en Ĉeĥio preskaŭ senpage. Studentoj kaj pensiuloj ekde junio povos favor favorpreze. La registaro acceptis concernan projekton. Lernantoi studentoi kaj pensiuloi pli ol sesdek kvin jaraj la venonta somero lau registara projekto ĝuos rabaton de sebdec quin procentoi por veturoi per autobuso cae fervoio. La stato transprenos la aldonain costoin por la transportai entreprenoi. Tio sumigios al prescau ses miliardoi da cronoi, circau ducent tridec milionoi da euroi iare. Laula cef ministro la rabatoi estos simplai cae justai la presento de la persona legitimilo ce la giceto sufficios por reconi la raiton pri rabato. Unua vice, tio relatos alla la statai fervoioi, cae la autobusai linioi, cioi estas funcciigatai de la regionoi. La stato tamen ancau pretos acceli privatain offertantoin se ili volas con cedi la planata in rabato in sed tio estos ilia libera decido crom la transporta entreprenoi, povos mem decidi ce quiu i trafica i ligoi li volas oferti la pli favora in Ce in tiu trafica i ligoi quiu iam hodiau estas trochargitai cae ce ciui do la voyagia qualito signife malbonigius, cio sia vice conducus al malcresco de la pagantai clientoi, tie oni povos resigni pre la rabato. Male la rabato povus al logi exemple pensiuloin al mal pli forte usatai traficai ligoi. La fono de tiu planata pascio estas, che la ceja pensioi estas comparable mal altai, crome la ministerio pri trafico volas motivigi iunain homoin usi plida publicai traficri medui. Oni attendas che tiu pascio estos successa. Origine la registaro estis promessinta en sia programo sen paga in veturoin per fervoio por la concernai i gruppoi fin fine tio faricis rabato de sebdec quin procentoi, sed oni aldonis ancaula autobusoin, cio estos la pli bona varianto. Nome, la unua varianto, oni devus pagi iaran abonon por persona bileto, cai tiam oni raitus lau place veturi tra la lando. La nuna sistemo do dependos de la veturatai kilometroi, tiel oni volas eviti sencelan veturadon. La rabato concernas lernantoin, cae studentoin gis dudec ses iarai, cae pensiuloin pli ol sesdec quin iarai. Infanoi gis ses iarai ancau plue veturos sen page, cae por handicapuloi la validei rabatoi restos se la ceha parlamento aprobos la registaran proponon, tiam la nova rabat sistemo equalidos la decan de junio cune cun la nova trafic horaro. Menciindas che en Hungario jam de longe pensiuloi tute sen page povas uzi la fervoioin por landai voyagioi. Cai tio ne nur validas por hungaroi, quiui vivas en la lando, sed ancau por EU civitanoi. Supposeble do la rabatoi en Cehio same validos por EU civitanoi.